Muslimat punya cerita dengan judul Arwai Yo, kiriman Raharjo Mulyono. kang arep dak critake iki minangka pengalamanku pribadi nalika isih sekolah. Kedadiane utawa taun 1986. Ngepasi iku aku kang sukawruh ing sekolah farming menengah atas baja. Omahku Semarang. Dene sekolahku ing desa Meteseh baja kang jarai cukup adoh watara 18 kilometer. Mulane dening bapak lan ibu aku dikosake pamrihe ben cedhak sekolahan saehingga bisa sinau kanthi jenak. Aku kos ing daleme Mbah Mar. Kurang luwih 100 meter jarak karo sekolahanku. Sehingga kos bocah lima lanang kabeh. Kejaba aku uga Yudi saka Gunung Pati. Saryono lan Safi'i saka Limpung datang lan Patricius manemasi bocah asli Dili Timur Timur kang wektu iku isih mlebu wilayah Indonesia. Daleme Mbah Mar pancen ligi kanggo kos bocah lanang. Kamare ana loro. ing ruang tengah lan sisih tengene ruang tamu. Aku Suryono karo Patris undang-undangane Patricius manggon ana ing kamar ngarep. Kasuri ombo cukup dituruni busak telu. Ana meja rada gedhe kanggo sinau. Sok-sok uga kanggo mangan. Ngarep kamar ana singgetan kaca bening udakara ukuran loro mung sak meter ngadep menyang teras. Waktu semono turun ana listrik. penerangane nganggo lampu petromax ngono wae ora kabeh omah duwe lampu petromax yen wis wengi lampune dipateni banjur diganti lampu teplok utawa sempir kabeh wanci magrib markat markakung rupake petromax lan dicentelake ruang tamu dene kamar lan tawon dipadangi nganggo lampu teplok kulinane sak bocah-bocah rampung sinau lan mangan kabeh banjur mlumpuh Put jagungan karo Mbah Markakung putri ing ruang tamu. Kabeh mirengake dongene Mbah Mar. Aku paling seneng yen diceritani bab bangsane lelembut. Yen critane Mbah Mar bab lelembut wis rampung, bocah-bocah gegancan mlebu kamare muli mancal kemul. Lancine isih keporo esuk nalika ing nguri kosanku keprungu rame-rame. Aku sak kanca kepeksa padha tangi merga kebridenen rame-rame mau. Aku banjur golek Mbah Parputri. Saperlu mitrang ana kedadian apa isih esuk umun-umun kok wis obyak. wonten kedadian apa Mbah? Wingking griya kok rame sanget. Pitakonku marang Mbah mar putri sing pinuju olah-olah. Pak iya kendhat ing wit rambutan buri omahe. Sisine isih kemandel, ora ana sing wani ngutik-utik. Nunggu tekane polisi. Loh, Nopo jalarane kok Pak Yong nggayut tuwuh. Sajake wis ora kuat nandang leloro kang mataun-taun ora waras. budine tangga aku wis tepung karo Pak Yo. Keporo malah asring ketemu. Sebab uger budal sekolah aku sak kanca mesti liwat ngarep omahe. Tawane Pak Yo lemu cendhek. Wongi uga kerep metu melu janduman ing ning ngarep omahe. Nanging Pak Yo pancen ora akeh guneme. sajak ana prakara sing lagi ganjel pikirane. Sakwise polisi teko, disine Pak Yo sing gumantung iku lagi didunake. Gandeng adhedhasar olah TKP polisi ora nemokke bukti kadurjanan. Lan pihak keluarga go wis ikhlas mulo awan iku go jasate Pak Yo banjur dikubur. Uhul! lan kawit sore ora ana terang. Bawane adem jekut. Mangari bawani kahanan tepi kaworan tintring. Kaya biasane bengi rampung mangan lan sinau, bocah-bocah padha ngumpul sinambi ngemil kacang lan telo godhok kanggo ngrungokake dongeng Mbah Mar. Iku kuwi Mbah Mar crita nalika isih enom biyen nate dalih saka desa Betengan menyang daleme ing Metese. Mergo wancine wis ngarepake maghrib, mula Mbah Mar ngambah dalan sigatan lewat sawah, alas jati lan kebon karet. Nalika lakune tekan pesawahan, Mbah Mar ngurupake sentri awit dalan sing bakal diliwati peteng muk irung. Dilalah kok sentri pas ora murup. Mbok menawa baterene entek. Mula tindake Mbah Mar alon-alon banget nurut galengan. tekan entek-entekane pesawahan lan lagi arep mlebu alat jati. Mbah Mar kaget mergo ing poncotan dalan katon kelap kelipi lampu cacah loro. Mbah Mar ngira kuwi wong sing lagi padha udud. Nanging bareng sang saya cedhak sing dikira lampu kelap kelip iku jebul matane macan sak gudel gedene. Sak nalika Mbah Mar mlayu sipat kuping tanpa noleh mburi. Tekan omah kanthi napas isih krengosan. panjenengane cerita marang Mbah Marputri yen mentas diketok Mbah Loreng. Ujare ngakeh, Mbah Loreng mono macan siluman sing tunggal jati ora mbedayani tumrap manungsa. Mung kala mangsa ngetoki wong sing ngambah wewengkon alas. <laughs> jam setengah songo ademi sang sering jukut ucap-ucap banjur melepuh menyang kamar ini Petromak dipateni lan diganti teplok aku karo saryono isih dibengan burung bisa turu dene patris wis ngorok senggar sengguru sajak kepenak banget yo dino iki lak belum dinani mati pak yo Kor mangsaku bengi iki swasanane kok keges lan tintrim yo. Mbok menawa kaperdawan dan sing ora mantek-mantek iki, wis tinggal turu, sesuk ben ora kawanan. Ora suwi Saryono wis turu kepenak. Dene aku isih ketap ketip nyawang dian. Aku banjur mapan lungguh ndedonga sak gurunge turu. Sawise sareh rasaku, aku banjur ngletak. Lan leset delok wae wis ora weruh apa-apa. Tengah wengi aku melilir mergo kebelet pipis. Aku bingung. Arep metu menyang jeding ijen wedi. Awit kamar manggine neng jobo. Rehne tak empet-empet tetep ora bisa wekasane Saryono tak juga. Sar, sar, tolong terno aku nyang jeding. Aku kebelet nguyo. Ah, nguyo neng arep umah wae ora wis to. Ngarep wae lho. Ucape Saryono karo malah alian jingkrung lan rapetake kemuli. pembelane bocah iki ana wong jireh kok mong baturi nguyuh aku kepeksa menyat buka lawang ruang tamu kang modele kupu-kupu lawang tak buka sisih aku banjur metu menyang teras sadurunge pipis aku noleh nyiwa nengen sumelang ana sing ngonangi noleh nyiwa ra napa nanging bareng aku noleh nengen sak nalika dadaku tratatan Katon belegering wujudan ngadek kanthi tangan sendatep, mripate nyawang mencereng. Aku kaget, nanging nyoba dak panek-panekake namatake rerupan mau. Aku kepingin mestekake. Dheweke kuwi menungso sing duwe karep ala apa bangsane lelembut. Nanging sakwise permono, panyawangku rerupan remeng-remeng iku ora slewah karo Pak Yo. nyawang aku tanpa kedep sandhangane sarwa putih sanaliko aku agi-agi mlebu omah bocah-bocah tak gugai tak kandhani yen ing ngarep omah ana wong nyolowati sing gagate duwe karpolo kabeh tak kon waspada aku sengaja ora crita yen sabeneri sing ngetoki aku mau wujudane pakyo amprih kanca-kancaku ora padha wedi Sasi tandai aku wis ora ngekos meneh. Aku ganti ngelaju saka Semarang. Saben esuk bubar subuhan aku budal nyegat bis jurusan Bojo. Syukur ing ngersane Gusti dene wekasane sekolahanku bisa rampung. Semene cerita saka aku bersama tim Jimat. Salam misteri, salam Jimatres. Aum.